znači u nekoliko predavanja o tematici koja se tiče umeta, možemo slobodno kazati. To je pitanje odgoja djece u islamu. Govorit ćemo o odgoju djeteta u islamu od njegovog začeća do njegovog punoljestva uz Allahovu te barak i otala pomoć. Jer smo svjedoci da danas mnogi muslimani ili izrazita većina muslimana je obdarena blagodati poroda, no međutim vidimo da ne znaju ili ne žele da odgajaju svoju djecu onako kako to od njih zahtjeva ova uzvišena vjera. Pa su prepustali svoju djecu ulici ili školi ili televiziji ili nekoj drugoj instituciji da ih odgaja na onome što će odvesti i njihovu djecu i njih same u propast. Pa tako nisu svjesni blagodati s jedne strane i nisu svjesni tereta i odgovornosti koji je stavljen na njihova pleća sa druge, sa druge strane. Mi ćemo u našem govoru, uz Allahu te barake o tela pomoć, koji ne mora biti uzastopno, doticati se i određenih pitanja fikskih koji se tiču djece, no međutim to nije prevashodno ciljano. nego je osnovni i glavni cilj inshallah taala od ovih predavanja a sistematika odgoja gledana kroz prizmu kroz prizmu islama djeca u islamu su prije svega poklon ili dar od uzvišenog Allaha Tebara Keoteala i rizk obskrba a u isto vrijeme su iskušenje ljudima i odgovornost. I kogod svati pitanje djeteta na drugi način, mimo ovoga koga smo spomenuli, on nije shvatio šta znači djete. Znači da je djete obskrvo od Allaha za ođen, poklon dar, i da je djete iskušenje u isto vrijeme, i da je djete odgovornost Ako ga shvati drugačije, neće uspjeti u svome odgoju kada su u pitanju njegova djeca. Kaže uzvišeni Allah te barak je o teala وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْلُكُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورِ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ Allahu Azze wa Jalla pripada vlas nebesa i zemlje. On daje kome želi žensku djecu, a daje kome želi mušku djecu, ili im daje i jednu i drugu. A on je sveznajući i on je Tebarak i Oteala svemoćan. A prije toga ka, kaže nakon toga što daje mušku djecu kome želi, žensku djecu kome želi, mušku djecu kome želi, ili jednu i drugu kaže o jeđe alome ješao akimen, a koga želi učini neplodnim. Znači to je šta? Dar od Allaha za ođel, daje ga kome želi. Pa je ovdje rekao te barake otela, jehebu lime ješao inacen, daje kome želi žensku, ojehebu lime ješao zukur, a daje kome hoće mušku djecu. Pa je počeo sa ženskom djecom prije muške djece. I to ima svoju mudrost. To ima svoju mudrost. Kažu islamski učenjaci da je jedna od mudrosti to što žensko dijete je po prirodi ili u većini slučajeva veći dobročinitelj roditeljima nego muško. Pa onda to muško dijete koje dođe nakon ženskog ugleda se u to žensko dijete ili u svoju sestru. Kako se ona lijepo ophodi prema roditeljima, pa to muško dijete slijedi žensko. Jedna od koristi. Druga korist, da je žensko dijete blago po prirodi, po svojoj naravi i po osobinama Pa to muško djete prihvata te lijepe osobine od svoje sestre, kada je vidi, zato što je starija od njega. Treća korist, žensko djete kada dođe prije muškog, ono pomaže nakon toga majici i u kućnim poslovima i u odgoju mlađe braće i sestare. Pa zato islamski učenjati kažu da je od bereketa žene da rodi žensko djete prije muškog. Iako uzvišeni Allah daje kome želi mušku, a daje kome želi žensku, žensku djecu. Pa su djeca kao sva ostala obskrba, sav ostali rizik mora biti iz halala i mora se upotrijebiti u halal. Ne smije, znači, u njemu biti primjesa, ne smije u njemu biti primjesa harama. Uzvišen je Allah te barek wa ta'ala kaže El malu wal banine zinetul hayati dunja. I metak i sinovi su ukras ovoga dunjaluka. Pa je ovdje spomenuo da je i metak i porod da sto ukrasi dunjaluka. Pa je spomenuo i metak prije čega? Prije poroda. Iako je porod vrijedniji od i metka, kod većine ljudi. Zato što čovjek sve daje da dođe do toga djeteta i daje i metak da ga izleči ako je potrebno, a izradi taj manjina ljudi, oni koji su promijenili svoju fitru, koji prodaju svoju djecu za imetak. Onako klasična prodaja. Iako dosta ljudi prodaje svoju porodicu radi dunjavnog. Na jedan duži vremenski period prodaja na rate, Pa je ovdje spomenuo el malu ol benun, prvo imetak, pa onda zato što je imetak, draga moje braće, cijenjene sestre, uvjet da bi došao do djeteta. Moraš imati, znači, imetak da se oženiš, da imaš stambeni objekat, da ga plaćaš, da daš ženi mehar. Imetak moraš imati, pa iz toga spomenuti imetak. A ne znači da je metak vrijedniji od čega? Od djece. Jer ako je nešto spomenuto prije nečega u Kur'anu, ne mora znaš da je vrijednije od njega. Kaže uzvišeni Allah te barake od ta'ala za poslanika sallallahu sallame Asa rabbuhu in tallaka kunne e yubdi lehu ezvađen hajde min kunne muslimatin, mu'minatin, kanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sejibatin u ebkjara. Možda gospodar tvoj, ako on pusti svoje žene, ko poslanik sa osram, da mu te žene zamijeni boljim, pa kaže muslimankama i vjernic, muslimatin mu'minat, pa je rekao muslimanke prije čega? Prije muminki, a muminke su veće od muslimanki. Pa je zatim rekao kanitatin, koje su pokorne, pa je zatim rekao ta i batin, koje se puno kaju, abidatin, koje su isto tako pobožnjakinje, sa i hatin, ili su žene koje su koje puno poste, ili su žene muhađirke. Jedno od dvije stvari shodno tumačenju kod uleme. Pa kaže onda se i batinu je kjara i udovica i djevica. Pa je spomenu udovice prije čega? Prije djevica. Udovica nije bolja od djevice. U tom segmentu, shodno nazivu, iman, vjerovanje, to je nešto drugo. Govorimo ovdje udovica i djevica. Pa je djevica bolja udovice, ali je sta udovica šta? Prije djevice. Pa ne mora znaš, ako je nešto spomenuto prije nečega, da ima šta? Veću vrijednost. Pa ovdje kaže uzvišeni Allah te barak je otala el malu al benune zinetul hajati dunja da su i metak i djeca ukrasi dunjaluk. Dakle, ukrašavaju dunjaluk. Hoće se kazati, dunjaluk nema nikakve vrijednosti. Pa ga je uzvišeni Allah te barak je otala ukrasio sa imetkom i sa djecom da biste vi, o ljudi, mogli na njemu lijepo živjeti i da vam se taj život na njemu ne gadi. Baš tako. I kako drugačije? Jer da nema na ome svijetu i netka i da nema djece, kakva bi koris bila od ovoga svijeta i kakav bi smisao bio od života? Pa je i metak i djeca su ukrasi. Ali ukrasi su prolazni, to je problem. A sve što je prolazno ne zaslužuje da se sa njim hvališeš i da se za njega vežeš. I da u njega nade polažeš. Jer je to prolazno. Nego polažeš nadu u svoj iman, u svoje vjerovanje. Jer tvoj iman biva sa tobom na dunjalu koji biva sa tobom u kaboru i biva sa tobom na sudnjem danu i biva sa tobom u džennet ulazi tvoj iman sa tobom i ne odvaja se od tebe nikada. To je nešto u što se polažu nade. A nisu djeca. A nisu djeca. I kaže uzvišeni Allah te barake u teala زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب i ljudima je ukrašena ljubav prema prohtjevima prema ženama i prema djeci i prema tovarima zlata i blaga od, od, od srebra i zlata i prema rasnim konjima i prema stoci i prema plodnoj zemlji. Pa je to čovjeku šta? Zujine, zinet, ukrašeno. Pa je dijete zinet. Dijete je znači ukras. I kaže uzvišeni Allah te barak je oteana I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد I znajte znači da je dunjalučki život, igra i zabrava i ukrasi i međusobno hvalisanje i nadmetanje među vama u imecima i u, i u djeci. Ne smije se nikako shvatiti da je broj djece ili porod da je to dokaz da je čovjek drag uzvišeno Allahu te barake o Ili obratno da čovjek koji nema djece, da to biće nije drago stvoritelju Azeođem. Nevjenici su govorili Nahnu ekseru emualen wa euladen, oma nahnu bi muazzebin. Kaže, mi imamo više i i para, imamo više djece i mi nećemo biti kažnjavani. Pa je uzvišeni Allah te barake o odgovorio na ovu njihovu postavku i opovrgnuo je riječima Azeođel, فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزحق أنفسهم وهم كافرون Nemoj kaže da te obmane to što oni imaju puno imetka, što imaju puno djece. To Allah azze ođel kaže, hoće da ih ovdje kazni na dunjaluku sa tim stvarima. Pa su neki ljudi zaista kažnjeni sa imetcima i sa djecom. Jer neće nikada doći do istine ili zbog imetka ili zbog djece. وَتَزْحَقَ يَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ I da njihove duše napuste njihova tijela, a, on, tijela, a oni nevjernici. To uzvišen je Allah hoće. Pa znači, broj djece nije nikako dokaz da je čovjek drago biće stvoritelju te barake wa ta'ala. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن يزيد Pusti mene i onoga koga sam ja stvorio sama. I dao mu brojan imetak. I učinio mu sinove koji su pored njega. I lijep mu život omogućio, pa još želi da mu dodajem. Bez obzira, imaš sinove, no međutim to ne znači, kada je zrni, pusti mene i toga. Takav će imati posebnu, takav će imati posebnu kaznu. I kaže uzvišen Allah te barake o teala, e jahsebune ennema numidduhum bihi min malim o benin. Zar oni misle da mi njima, kad im i metke i sinove dajemo, nusariju lehum fil hajrat, vela je šaurun, da im mi nekakvu uslugu činimo i hoćemo im dobro, oni ne osjećaju šta im se priprema. Pa znači nije dokaz da je uzvišeni Allah zavolio čovjeka ako ga obdari sa brojnim, sa brojnim porodom. Isto tako, djeca su fitnet, i iskušenje. Ovo sada što govorimo sve, ovo je otprilike jedno uvodno predavanje za ono što će slijediti nakon toga. No međutim, ove su stvari neminovne da se svati stvarnost, stvarna bit djeteta. Jer možda čovjek ponekad ove stvari negdje ima memorisane, ali u pozadini ne razmišlja o njima. A one su jako bitne kada čovjek želi pristupiti odgoju svoga djeteta. Dijete je isto tako fitnet čovjeku, kako kaže uzvišeni Allah te barake o teala, innema emualukum wa euladikum fitne. Vaši imeci i vaša djeca to su vama fitneti. To su vama znači fitneti i iskušenja. Pa koliko god da ti se radovao djetetu kada ti dođe i kada ti se rodi, znaj da ti se rodilo jedno iskušenje. Zbog koga možeš biti stanovnik ili dženneta ili džehennema. Kaže uzvišeni Allah te barake o tala, Ja ejuha alladine amenu, inne min ezvađikum a uladikum aduvan nekum fahderuhum. O vjernici, u istinu, vi od vaših žena i od vaše djece imate očite neprijatele, pa ih se dobro čuvajte pa ih se dobro čuvajte. Pa ćete naći čovjeka da, da će ući u džahennem zbog svoje djece. Kćerka mu izlazi na polje otkrivena. U fitnet stavlja muškarce i omladinu muslimana. A on ne mijeja ništa pored toga što može promijeniti. Pa radi cijeli život dobra djela i možda u prvom saku klanja i na sudnjem danu zaglavi u džehennem. Možda on sobom nema grijeha, ali to njegovo dijete koje je ostalo iza njega, cijeli život se tako ponašalo i cijeli život palilo njegova dobra djela, tako da će doći na sudnji dan i udarati dlan od dlan da nema ništa pri sebi. Iako je čovjek pri sebi bio, sam po sebi bio dobar, no međutim ostavio je nekoga ko će uništavati i ko će paliti njegove hajrate koje, koje je činio. Stoga uzvišeni Allah te barake od teala upozarava nas na ovu činjenicu pa kaže Ja ejuhel ladine amenu la tulhikum envalukum wala uladukum an zikrillah omen jefal zalike fe urajike humul khasirun. o vjernice nemojte nikako da vas vaši imeci, vaša djeca odvoje od spominjanja Allaha ako tako uradi on je u istinu on je u istinu propao Bileže sabirači sunena i bilež imam Ahmed ibn Hibban. Od Ebu Borelja radijallahu anhu kaže Držao nam je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoga dana hutbu. Pa je vidio Hasana i Huseina kako prilaze, a na svakom od njih crvena košulja. Posrću i ustaju, posrću i ustaju. Pa je sišao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mimbara uzeo njih dvojicu i ponovo se popio na mimber. Kada se popio na mimber, rekao je, sadak Allah, innema emvalukum wa evladukum fitne. Kaže, istinu je rekao uzvišeni Allah, zaista su vaši imeci i vaša djeca iskušenje vam. Ko to kaže? To kaže Rasulullah sallallahu alaihi vseleme, najbolje Allahovo te barake o tala biće koje ikada hodalo na svojim stopalima po zemlji. Da je šta? dijete i metak da su iskušenje. Pa šta je onda sa ljudima koji su ispod poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isto tako, ponekad će dijete biti razlogom da otac ne uđe u džennet sa prvima koji će ulaziti Ili da ne bude razlog da otac dobije najveće stepene u džennetu. A ponekad će biti razlog da odvede svoga babu u džennet. U vječnu vatru. Sjećate se priče Musa a.s. i Hadira kada je ubio onoga dječaka. Pa kaže nakon toga Hadiru, kada mu je govorio, kaže وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِينَا أَيُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا A što se tiče onoga dječaka, njegovi roditelji su bili vjernici, ta dobra vjernika bila, pa smo se pobojali da ih ne odvede, pa da granicu ne prekorače i da u kufr ne upadnu. Pa je zbog toga šta dijete? Ubijen. Pa je tako nekome rahmet da mu dijete preseli dok je malo, dok je u bešci, ili da mu se nikako ne rodi, ili da preseli dok je malo, ili kada odraste. U tome je rahmet i milo za njega, možda neće taj rahmet ostati ovdje, osjeća ga na sudnjem danu jer bi ga možda to dijete odvelo, odvelo bi ga možda u nevjerstvo. Ovo su dakle fitneti. Ta porodica je fitnet za čovjeka, iskušenje. A te fitnete iskupljuje, kako je rekao poslanik sallallahu sallam u hadisu, koga bileži, a, Buhari, bileži ga i tako muslim, da je rekao fitnet čovjeka, ili iskušenje čovjeka je u njegovoj porodici, u njegovom imetku, u njegovoj djeci i u njegovom komšiji to iskupljuje, te fitnete iskupljuje namaz, post, zekijat, sadak. Iskupljuje te fitnete, ublažavaju ih čovjeku. Pa kada čovjek osjeti da ima problema sam sa sobom, ili da ima problema sa svojim suprugom, ili da ima problema sa svojim djetetom, ili sa komšijom, neka poveća ove ibadete. Jer je to kefaret, to je iskupina za ono što osjeti od, od fitneta.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 Reci o Muhammede, ako su vama očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i plemena vaša i imeci vaši koje imate i trgovina za koju se bojite da neće prođe imati i vaši domovi u kojima se lijepo osjećate da su vam draži od Allaha i njegovog poslanika, I borbe na Allahovom putu, sačekajte da Allah dođe sa svojom odredbom, Allah neće uputiti narod nasilnički. Pa je ovdje spomenuto davanje prednosti djetetu nad čime? Nad riječju Allahovom tebarak je otela i riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa stoga muslima ne smije udovoljiti svome djetetu tamo gdje je nepokornost Allahova za uđaj. Ne smiješ ga odvesti u kinu. Ne smiješ ga odvesti na otvoreni bazen. Ne smiješ mu montirati oko šeitanovo na svoju kuću. Satelit da mu montiraš. U džahennem si ga svojim rukama bacio. Ne smiješ se pokoriti djetetu tamo gdje ćeš srditi stvoritelja te barake oteala. Jer šeitan, draga moja braćo, radi perfidno. On čovjeku prilazi preko djeteta. Možda ne može tebi prići, možda se ti čvrst čvrsto stijena, ali ti priđe tamo gdje si najtanji, a to je preko djeteta. I tu činjenicu uzvišen je Allah te barak tala spominje u Kur'anu. Kada je rekao te barak je o teala, navodeći nam riječ šeitana, kaže Kale a raeiteke hadel ledhi karramte alejje Lain akhartani ila jomil qijameti la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila iš kaže ovoga što se ga iznad mene odlikovao ako mi daš roka do sudnjega dana ja ću ga sigurno zavoditi odnosno njegove potomke ću zavoditi osim malo njih ovdje je došlo la ahtanikanna u arapskom jeziku ovo je od riječi koja se upotrebljava za životinje. Kada se životinji stave povodci, kod god povučeš povodac, životinje ide na tu stranu i ne opire se. E tako šeitan kaže, ja ću ih zažvaljati i uzet ću povodce u svoje ruke i kaže, ja ću sa njima upravljati. Ali šta kaže? Le ehtenikenne zurrijetehu, njegov porod. Ne mogu Ademu ništa. Adem je uradio, e, pre, prestupio granicu, pokajao se, uzvišen je Allah mu te barak i tala oprostio, ali ostao je porod. Porodu će se ja njemu slijediti. Njegovu porodu će biti moja žrtva. Pa tebi šeitan prilazi sa te strane. Kad ti ne može znači prići tebi, onda priđe sa strane poroda, pa te na takav način, pa na takav način upropasti tvoja djela i u stvari drži tvoje uzde u svojim rukama preko, preko tvoga, preko tvoga poroda. Isto tako, djeca su odgovornost. Velika odgovornost. I na to ukazuju riječi Allaha te barake od ta'ala Ja ejuha alladine amenu Ku anfusakum wa ehlikum naran wa kuduha nasu wal hijjara alaiha melaiketun gilavun šidad la jasun Allahe ma amarahum o jefalune ma jukmanu O vjernici, čuvajte sebe ha. čuvajte sebe i porodite svoje od vatre džahennemske čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Nad njom, nad vatrom, bdiju snažni, silni meleci. Neće Allahu nepokorni biti i, ni, i činit će ono što im se naredi. Pa nam je ovdje uzvišen i Allah naredio da pazimo sebe i svoje porodice. Pa šta god uradi tvoja žena, moraš znati šta je uradila. Kud je izišla? Kako je izišla? Šta je govorila? kako se ponašala, tvoje dijete kakvo je, je li namaz obavilo, nije namaz obavilo, ti si odgovoran za svoju ženu, je li nakon ciklusa treba klanjati ili ne treba klanjati. Ne samo ona, i ti si odgovoran. Je čuvaj sebe i porodicu svoju šta od vatre džehennemske. Pa si ti odgovoran za svoju porodicu. Pa koliko će ljudi u džehennem, možda zbog svoje supruge, a njoj se uzvišen je Allah smiruje, pa je vode u džennet. A on završi u džehennem zato što nije pazio sebe i porodicu svoju od vatre džehennemske. Kaže šehol Islam ibnul Kajim u svome dijelu Ahjamul Mevlud spominjujući od nekih islamskih učenja kada su kazali uzvišeni Allah, te barak je otala će na sudnjem danu pitati roditelja za dijete prije nego što upita dijete za roditelja. Prvo će pitati babu za sina prije nego što upita sina kakav je bio prema babi jer si ti svoje dobročinstvo prema njemu morao pokazati prije nego što tražiš da on tebi bude dobročinitelj. Ti svoje dobročinstvo morao prije toga pokazati, pa si ga uskratio. I kaže dalje, šehol Islam ibnul Kajim, a riječi ibnul Kajima su velike, skupe, zlatne riječi. Kaže dalje šehol Islam, i većina kaže, u stvari, kaže, Ako zapostavi poučavanje djeteta, hajru koje će mu koristiti, takav je učinio najgoru stvar koju može učiniti. I kaže, većina djece se pokvari sa ove strane. Većina djece se pokvari šta? Sa ove strane, zato što nisu roditelji dali im pravo koje im trebaju dati. Kaže, pa su ih zanemarili dok su bili mali pa im ovi nisu koristili kada su odrasli. Pa navodi dalje da je neka ulema govorila svojoj djeci, odnosno su ljudi, oprostite, govorili svojoj djeci, kaže, sine, navodi da su djeca govorila roditeljima. Pa kaže jedan od njih svome babi, babo, ti se sa mnom poigrao, zanemario me dok sam ja bio mali. Pa sam se ja poigrao s tobom dok si ti, kada si ti ostario, odnosno kada sam ja odrastao. I kaže da li, i ti si me zapostavio malehna, pa sam ja tebe zapostavio stara. I to je zaista el, el džezao min džinsi lamel. Bićeš nagrađen shodno, shodno dijelima koja si, koja si učinio. I ovaj smisao ili ovu činjenicu podupiru ili potvrđuju riječi poslanika sa osaname kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za stada koja su vam povjerena. Pa je žena pastirica u kući svoga muža i bit će pitana za ono što je povjerena. Tako je sluga u pastir svoga, pastir u kući svoga gazde i bit će pitan znači za ono što mu je, što mu je povjereno. Pa je odgoj djece u islamu vađib. Nije sunnet, nije mustahab, nego vađib. I na to ukazuju riječi Allaha te barak tala koje smo spomenuli, o vjernici čuvajte sebe i porodice svoje od vatre, od vatre džehennemske. A ovo čuvanje od vatre džehennemske obuhvata da se čine dobra djela i da se ostave da se ostave zabranjene stvari. Ali ovdje kaže prvo ku anfusakum čuvajte sebe. Čuvaj sebe prije svoga šta? djeteta. Da bi sačuvao svoje djete, moraš znati prvo sačuvati sebe. Znači, moraš biti odgojen. Jer ne možeš pružiti odgoj ako ga ti, ako ga ti sam ako ga ti sam ne posjeduješ. Pa je prva stepenica ili prva deređa u odgoju djeteta jeste da roditelj bude odgojen prije djeteta. Jer djete prvu sliku i prve riječi, i prva saznanja, i prve spoznaje uzima iz svoje kuće. Pa dijete malo je u stvari ogledalo onoga što se dešava u kući. Ogledalo. I to se lahko vidi. Vidiš dok dijete, žensko dijete, dok stavi maleno mahramu na glavu, ili muško dijete diže ruku i tekbira, odmah znaš kakva je slika u kući. A vidiš malo dijete, od godinu i po dvije šizi, okreće se, vrti, uvrće glavu, ruke, noge, znaš odmah kakva je slika u kući. Slika, slika od porodice. Jer prvo što je vidio, vidio je u porodici i nakon toga to nosi sa sobom. Braćo, to je kao klesanje u kamen. Kao kamen kada uklešeš. Koliko ima slika koje ste vidjeli od mladosti do, do svoga prihvatanja islama kako treba. I ne možete i ni dan danas izbaciti iz glave. Uvijek vam kolaju. Uvijek se vrte. Jer su se uklesale u razum. E tako je, takva je situacija, znači i sa, i sa djecom. Jer se svako djete rađa na fitri, na islamu. Pa ga njegovi roditelji, kako došlo u hadisku od Buharije kod muslima od Ebu Hureyre, učine ga šta? Židovom ili kršćanom ili vatropoklonikom. Ali nije rekao i muslimanom ili muslimanu. Ne, jer on je rođen na fitri, on je musliman. No, međutim, oni ga okrenu, oni ga okrenu sa te, sa te fitre. Pa roditelji imaju veoma bitnu i utjecajnu ulogu kada je u pitanju popravljanje stanja ili kvarenje stanja djece. Stoga musliman treba gledati koga ženi. I ne bi se smjelo desiti vjerniku da oženi, da oženi nevjernicu, bila hrišćanka ili židova židovkinja. Iako mu je to šarijatski dozvoljeno, a, pa, sa strane šarijatski dozvoljeno, no međutim, bit će griješan. Ne zbog ugovora i zbog bračne veze. Ne, zbog toga neće biti griješan, to mu je halal. Ali zbog posljedica onoga što nastaje. Dovoljno te upitati samo kome si prepustao odgoj svoje djece. To je dovoljno. Ta žena koja je nevjernica i koja kufor čini u Allaha, zelo, u poslanika, sa osaname, i koja nema islamskih normi, poučava tvoje žensko i muško dijete i odgaja ga. To je dovoljno da sebi natovariš grije, da tovariš sebi grije na vrat. A poslanik sa osvrame kaže u hadisu koga bilježi ima muslim od Abdullah ibn Amra ibn Lasa radijallahu anhu da je rekao et dunja meta'a wa khairu meta'i dunja e zauđetu saliha cijeli dunjaluk je samo varljivo naslađivanje, a najljepša stvar od ovoga varljivog dunjaluka jeste lijepa žena. Lijepa misli se pobožna žena. I došlo je u hadisu koga bileži imam Ahmed i koga bileži imam Hakim od Ajše radijallahu ta'ala anha, koji ima dva lanca koji pojačao jedan drugi, kako kaže Ibn Hajar, pa je hadis dobar, ma dobar lanac prenosilaca, da je rekao poslanik sa osaname, tehajeru nutfikum kaže poslanik sa osreme u jednom slobodnijem prevodu kaže pazite gdje će završiti vaše sjeme. Koga ćeš oženiti? Kaže i ženite žene koje zaslužuju da budu oženjene. Jer nakon toga dolazi, jer nakon toga dolazi porod. Da vas pitam, zašto je poslanik sallallahu ve selleme rekao u hadisu kome, koga bilježi imam Tirmiz ibn Mađe sa vjerodostavim lancem prenosilaca od Ebu Hureyre. Iza etakum men tarbevne hulukahu wa dinehu fe zavujđuhu. Illa tefa'alu tekun fitnetun fil ard o fesadu narijed. Kaže, ako vam dođe neko sa čijom ste vjerom i ahlakom zadovoljni. Ženite ga. Nemoj ga odbiti, nemoj ga vratiti sa vrata, a on došao sa vjerom i sa ahlakom. Ako budete tako postupali, kaže, bit će veliki fitnet na zemlji i neredi koji će imati široke razmjere. Tako kaže Rasulullah s.a.v. Zašto je to rekao? Zašto je rekao Rasulullah sallallahu alaihi sallam kako došao od iskod Buhari i Muslima žena se udara četiri stvari radi lepote, radi porijekla, radi para radi vjere Falfer bi dati din teribetidak. odaberi onu koja ima vjeru ruke ti osiromašila Šta znači ruke ti osiromašile? Ne misli se s ovim dova protiv čovjeka. Jer Arapi ponekad kažu riječ kao kada kažu la un melek, majke ne imao. Ne želi time kazati da ti majka presrdi. Nego to je jedan ukor. Ili drugo tumačenje da kažemo ruke ti osiromašile ako tako ne postupiš. Ha? To jeste ako budeš dao prednost ili porijeklu, ili ljepoti, ili metku koje ćete uvijek tuć po glavi, nad čime? Nad vjerom. Zašto je poslanik sa osam rekao ova dva hadisa? Znate zbog čega? Zbog djeteta. Zbog djeteta. Cilj toga, kada vam dođe neko ko je pobožan, ženite djete. Jer nakon toga dolazi porod, osnivanje porodice i odgoj djece. I zbog čega drugo. Pa pogledajte koliko je Resulullah sallallahu sallam posvetio pažnje znači djetetu prije njegovog prije njegovog dolaska na ovaj, na ovaj svijet. Nakon što smo kazali da je odgoj djece vađib i da je to ibadet, svakako, moramo isto tako znati da ibadet nije ispravno bez čega. Bez nijeta. Da treba čovjeku nijet. Pa mu treba nijet pri ženitbi, Neće mu ženitba biti neispravna ako nema nijeta. Ali imat će nagradu pri ženitbi. Nijet kada želi da ima djecu i nijet za odgoj djece. Pa će za sve to biti nagrađen od Allaha te barake o te ala. Pa će imati nagradu za svoj porod, čak i na, nakon njehove smrti, kako je došlo u poznatom jele hadisu kod Tirmizije i kod Ibnu Hibban od Ebu Urede, da je poslanik sa osvrame rekao da čovjeku i nakon njegove smrti pišu se dobra djela u tri slučaja, to je šta? Kada ostavi znanje kojim se ljudi koriste, ili da trajnu sadaku, ili ostavi za sebe dijete koje je pobožno, koje mu čini dovu. Pa je razuman čovjek koji za sebe ostavi dijete koji će kazati moj babo rahimehullah ili rahmetle kako mi kaže rahimehullah. Moj babo da mu se Allah šminuje. I moj babo da mu Allah lijep ženet por... To je, mi kažemo, svi hoćemo djetetu da mu pripremimo budućnost, da, da smiri moje dijete, da, da mu omogućim nešto, to je to. Čovjek misli ako mu napravi dvokatnicu i kupi mu parcelu negdje u centru, da je to da mu je omogućio budućnost. Omogući mu budućnost da zna za Allaha za ođel i da zna tebe spomenuti po dobru nakon tvoje smrti. Kaže Ebu Horeire, kako bileži imam Buhari u svom dijelu Ledebul Mufred, Mejitu na sudnjem danu će biti dižani stepeni, pa će kazati gospodar odakle mi ovi stepeni ovoliki, pa će mu kazati Allah te barake od ta'ala, vole duke istogferelek, tvoje dijete je činilo tebi dovu, tvoje dijete je činilo tebi dovu. I došlo u hadisu koga bi bilježe Ebu Jala u svome musnadu sa slabim lancem prenosilaca. Znači hadis je šta? Da je. Da je poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao Dijete dok je malo, do svoga punoljestva, sva dijela koja čini nagrada ide roditelju. Dobra dijela koja čini nagrada ide ocu ili roditeljima. Tako kaže Ravija. Ili ocu ili roditeljima. Allah hvala da je ispravno roditeljima. A sva loša dijela koja čini, ne pišu se ni djetetu, ni, ni roditeljima. Ovaj hadis je dajiv, slab. No, međutim, imamo drugi hadis koji se nalazi u mustve moj hadiskoj zbirci, dakle koji je vredostojan, i kod Ibnu Hozejme i imama Tirmizije od, od, od Ibnu Abbasa, da je jedna žena digla svoje dijete naspram poslanika, sallallahu alaihi sallam, i kaže mu, Ja Rasulallah, eli hada hađum, Kaže Allahu poslanić, ovo djete ima li hađ? Krenuli su na hađ, ima li ovo djete hađ? Ka, kale, nam, waleki, ađrun. Kaže, ima, a tebi nagrada pripada. Pa ovaj hadis potvrđuje šta? Smisao i značenje predvodnog hadisa. Jer smo govorili da ne smijemo pripisati poslaniku, sallallahu alaihi sallame, osim ono što je došlo sa vjerodostojnim lancima, šta? Prenosilaca. Ovdje ovaj smisao potvrđuje druga predaja. Isto tako to potvrđuje predaja u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže koji ubilježi imam Tirmizi i drugi od Enesa dalu ale lehajri kefa'ine. Čovjek koji ukaže nekome na dobro, on je ko? Onaj koji ga sam šta? Učini. A ovo rodite ne da je samo ukazao djetetu, nego je bio razlogom da on učini, da on učini, da on učini to dobro. Mi često čujemo hadis koga bilježe Buhari i Muslim od Sehla ibn Sada da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da Allah uputi s tobom, tobom da uputi jednog čovjeka, to ti je bolje nego stado crvenih deva. To je posebna vrsta skupocenih deva. I odmah dok nam se to spomenu, taj hadis kaže Allahu dragi da je meni jednog nevjernika da ga uputi muslim. Ili jednog muslimana koji je zalutao da ga uputi. A jesi li ikada razmišljao da bi ovaj hadis mogao značiti da uputiš svoje dijete? Jer šta kaže Hadis da Allah uputi jednog čovjeka, jednu osobu tvojim sebebom, bolje ti je šta od stada crnideva. Pa tvoje dijete da bude upućeno, ulazi u značenje čega? Toga hadis. Jer je poslaniku, kaže, u titu džavami al kelim, dat mi je jezgrovit govor, kažem sa jednom riječu o čemu vi možete pričati i pisati. Takve su riječi Allahove tebarka i riječi poslanika sa osrme. Jezgrovite. Riječi ijake na'budu, ijake nesta'in, Fatiha u sebi sadrži cijeli Kur'an u značenju. A cijela Fatiha je sadržana u riječima šta? Iyake na'budu wa iyake nasta'in. I o tome kada bi htjeli pisati knjige, mogli bi napisati desetine, da ne kažemo stotine tomova. Takve su riječi Allahove te barake od ta'ala i takve su riječi njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je draga moja braćo, pa su djeca i porod to je jedan unosan izazovan projekat. Može čovjek veliki hajr ostvariti kroz njega, a može tako sebi isto i veliki šar, šar pribaviti ako ne bude radio na propisan način. Drugi nijet koga čovjek treba imati jeste nijet pri izdržavanju svoje porodice. Možda smo malo oduljili, ali zaista ovo je nužno o čemu govorimo. I ovo ćemo vidjeti možda kasnije kroz predavanja koliko je ovo o čemu smo govorili bilo bitno. Pa se toga nećemo da vas trpite, nećemo duljiti. Ko bude izdržavao svoju porodicu, želeći time nagradu kod Allaha te barake od teala, imaće za sve što izdvoji nagradu sedake. Došlo u hadisu koga bilježi ima muslim, imam Ahmed i imam Ibn Mađe, od Seubana radi Allah anhu da je poslanik s.a.v. rekao Aftalu dinarin yunfikuhu rajulu dinarum yunfikuhu ala ijali. Najbolji dinar koga čovjek, najbolja para koju čovjek može izdvojiti ili uložiti u nešto jeste ono što ulaže za izdržavanje svoje porodice. O dinarun yunfikuhu rajulu ala dabbetihi fi sabilillah. I dinar koji čovjek uloži u jahalicu na lahom putu. O dinaru njom fikuhu ala ashabihi fi sabirillah. I dinar koji uloži svojim prijateljima, braći muslimani na lahom braći muslimanima na lahom putu. Kaže ovdje Ebu Kilabe. Ko je Ebu Kilabe? Ebu Kilabe je poznati tabin, Abdullah ibn Zaid al-đarmi. Ako se sjećate, nekada davno smo spominjali njegovu priču koju bilježi ibn Hibban u svom dijelu Sikat kada je ostao on bez ruku i bez nogu i kada nije vidio i kada je bio gluh. E, jesi. Znači, kada mu je jedna divljač pojela djete, rastrgala djete, to je znači taj Ebu Kilabe koji je vidio Enesa ibn Malika i još neki ashabe, pa je on iz pozne skupine tabijina. Kaže ovaj Ebu Kilabe, a on prenosi hadis, ovdje u lancu prenoslata, kaže, Fe bede bil ijad, pa je Allah prvo te barek tala spomenuo šta? Porodicu. Najvrijedniji dinar koji uložiš je gdje? Tvojoj porodici. I kaže nakon toga je Bukilabe, vo eju ređulinu, a'azamu eđren min ređulin yunfiku ala ijalihi sigar, ju'ifuhum Allahu bihi u jugnihim. A kaže, koji to čovjek ima veću nagradu od čovjeka koji izdvaja svojoj porodici, djeci koja su mala, da bi ih Allah tako obskrbio preko, preko njega i i učinio ih neovisno. Pa je najveća znači nagrada tamo gdje čovjek izdvaja kada je u pitanju znači njegova njegova porodica. I došlo od Isog od muslima i imama Ahmeda od Ebu Horeri radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Dinar koji uložiš na Allahovom putu i koji uložiš u oslobađanju roba i dinar koji daš kao sedaku miskinu, i dinar koji daš svojoj porodici za izdržavanje, najvrijednije od svega je toga ono što daješ svojoj porodici. Vrijednije je znači svojoj porodici da daš nego da oslobodiš roba. Čovjek zarobljen, rob, musliman, vrijednije ti je da izdržavaš ta svoju, jer su ti oni bliži i preći da ih izdržavaš. Pa pogledajte koliko, čovjek da ponekad sedaku 10 eura i osjeća rahatluk u svojim prsima osjeća da je nekome nekakav hajr učinio. Pa znaš li da ono što si pribavio svojoj porodicu od halala, da je to puno veća nagrada? Pa pogledajte kada čovjek polazi i kada pribavlja svoje porodici, kada zarađuje da ima nijet, kolika bi brda dobrih dijela imao i razlika im dvojice ljudi, čine istu stvar, na isti način su umoreni jedan i drugi, a jedan ima brda dobrih dijela, drugi nema ništa. Pa je razlika u čemu? U nijetu. Pa je nijet jako bitan. Pa je nijet jako bitan. I došlo je u hadis kod imama Ahmeda od Al-Mikdada ibn Mada sa vjerodostanim lancem prenoslaca da je poslanik sa ostaneme rekao kada sebe nahraniš to ti je sadak. I kada nahraniš svoje dijete to ti je sadak. I kada nahraniš svoju ženu to ti je sadaka. I svoga slugu to ti je sadaka. I došlo je u hadisu kod muslima imama Ahmeda da je poslanik sa ostaneme rekao Kome uzvišen je Allah dao dva simetak, neka počne od svoje porodice. Neka počne od svoje porodice. Pa ti je pogrešan kad ti uzvišen je Allah daje metak, da daješ drugom, a tebi je isto tako, a tebi je isto tako potrebno. I došlo kod imamo Muslima od Anesa ibn Malika, da je poslanik sa osreme rekao, ko bude imao braćo hadisi, o ovoj temi su brojni. Ja sam skratio, no najkraće je moguće da izvučemo samo znači srž onu koja nam je potrebna. A brojni se hadisi navode po pitanju ove tematike. Kaže poslanik sa osanem u hadisu koga bježava muslimu danesa, ko bude imao dvoje ženske djece, pa ih bude izdržavao do njihovog punoljetstva, kaže ja i on bit na sudnjem danu kao ova dva. Ha? Nije jetim. Ovo nije jetim. Imaš svoju žensku djecu. Imaš dvije curice. I budeš ih izdržavao do punoljetstva bit ćeš na sudnjem danu ovako sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Došlo je u drugoj predaji, kod Buhari i kod muslima, da je poslanik, sallallahu sallam, rekao od džabira, ko bude imao tri ženska djeteta, pa je bude izdržavao i bude se prema njima lijepo obhodio. Ha. Blag bude bio prema njima, prema toj ženskoj djeci, jer ženska djeca zahtijevaju blagost. I mi u našem odgoju ponekad od ženske djece činimo muškarčiće. Što nakon toga pravi probleme kada se udaju. Jer muškarac ne želi muškarca, on želi ženu. A žena ima svoje svojstvo. On ne treba pokući nekoga ko će demonstrirati silu i snagu i pokazivati svoje mišice. Nego hoće ženu u kući. A tu se problem pravi kada? U odgoju. Jer žensko djete tako se ponašaš prema njemu, da to žensko, jer snaga žene je u čemu? Ko će mi kazati? U čemu je snaga žene? Ja ću reći, reći, niste naučili, ženite se ponovo. Ali snaga, braćo, žene je u njenoj slabosti. To je njena snaga. Jedino stvorenje čija je snaga u slabosti je žena. U njenoj suzi, to je njena snaga. Pa kada se ta stvar promijeni kod ženskog djeteta, ovo što je načinio zapad, vidite, žena ona je spremna da vodi, da bude sudija, kadija, da vodi udruženje, generacije, državu, da ona bi svijet vodila cijeli. To nije ženin posao. To priroda žene ne dozvoljava. A ove se stvari grade kod ženskog djeteta kada je šta? Kada je malo. Pa kaže Resulullah s.a.v. Ko odvoji troje ženske djece i bude ih izdržavao i bude lijep, blag prema njima, ući u džennet. Odma, u džennet. Pa su ashabi kazali, vjerovatno neki od njih kaže, Allahu poslanici, a ako bude imao dvije, kaže i dvije. Kažu da smo kazali jednu, rekao bi jednu. Kako su ashabi znali da su kazali poslaniku sa osam, a jednu da bi potvrdio, kako znali? Na osnovu njegovog odgovora. Da je rekao, vjerovatno je poslanik sa osam odgovorio, kada su pitali dvije, rekao i dvije da je rekao, pa dobro, i dvije. Onda ne bi pitali šta, ne bi spominjali jedne. Jer znaju, znači, iz konteksta izvlače šta je poslanik sa rekao. I to je jednu, odgoj za jednu i razak u dženet je došlo u hadisu kod imama Ahmeda. Ali hadis daif. Ali hadis šta? Dajiv, nije dosta. No, međutim, riječ je sahaba su nam dovoljno ovdje. Znači, da je bila jedna, poslanik, sallallahu alaihi vseleme, bi potvrdio. Ali ne smeta, znači da, da čovjek za svaki slučaj ima dvije. Tako da, inša Allah, da bude nagrađen za odgoj ženske djece. I došlo u hadisu koga bilježi imam Ibn Hibban i bilježi ga imam Hakim od Abdullah ibn Amra da je rekao poslanik sallallahu alaihi vseleme kefa bil mar'i ismen en yudaj'a men je kut. Dovoljno je čovjeku griha da ne vodi računa i da ne vodi pažnje i da ne brine onome koga je dužan izdržavati. Ništa mu više ne treba. To ti je dovoljno zla i belaje na sudnjem dan da zapostaviš svoju djecu. Da se okreneš. Bideš imam Buharije u svome sahihu i Ibn Mende u svome dijelu eh, Al-Iman a Od Ebu Sedel Hudrija, da je poslanik sallallahu sallam izišao jednog dana na Bajram i savjetovao ashabe. Muškarce i žene govorio im, posticao i nadavanje sedake i tako dalje. Potom je otišao u svoje kući. Kada je došao kući, na vrata je pokucala Zeyneba, žena Ibn Mesuda, radijallahu anu. Žena Abdullah Ibn Mesuda. Pa su kazali Allah u poslaniče, Zeyneba je tu. Kaže, koja Zeyneba? Kaže, žena Abdullah Ibn Mesuda. Kaže, dozvolite joj neka uđe. Pa je ušla. Kaže Allahu poslaniče, ti si nama sada govori na Bajramu da mi dajemo i da udjelujemo na Allahovom putu. I ja kada sam došla kući, kaže, imala sam nakita, pa sam htjela da ga dadnem kao sedaku. No međutim, reče Ibn Mesud, kaže, ja sam najpreći da mi ga dadneš. Muž. Ja, kaže, i moj sin smo najpreći da nam to dadneš. Kaže, pa sam kazao, tako bi Allaha ne dam ti ništa dok ne upitam Allahovog poslanika. Sam. Pa je rekao, sadaka Ibn Mesud, jeste, kaže, istinu je rekao Ibn Mesud, kaže, on i njegovo djete su preći da mu ga dadneš. Vidite kako je ponekad dobro poznat propis, tako? Ne ponekad, uvijek je dobro poznat propis. Ili ćeš uzeti metak hak koji ti pripada, ili nećeš uzeti haram u svoje ruke. Pa je uvijek dobro poznavati propise i uvijek je dobro poznavati ono što od tebe traži uzvišenje Allah te barake u teana. I treća stvar kojim ćemo završiti inša Allah jeste da čovjek treba imati nijet pri osnivanju porodice i djece da želi time da poveća broj muslimana i da unese radost u čije srce? Poslanika sa osreme. Tako je. Jer je rekao poslanik sa osreme razmnožavajte se, povećavajte svoj broj jer ja ću se ponositi vašom brojnošću na sudnjem, na sudnjem danu. Pa je tako došao jedan čovjek, kako nam spominje, Maka Libnu Jesar, u predaji koju bilježima Nebu Davud sa vjerozostanim lancem prenosila, tada je došao poslaniku, sallallahu alaihi sallame, kaže mu, Allaho poslaniće, ja sam, kaže, dopala mi se jedna djevojka ili žena, žena, dovica, iz jednog plemena koje je ugledno, ona je ugledna sama po sebi, pleme, da da je ženim, ali Allaho poslaniće, kaže, ona ne rađa, kaže, nemoj. Pa je došao drugi put, pa je došao treći put, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umam." Kaže: "Ženite žene koje su a ljubazne i koje su plodne, koje rađaju. Ja ću se sama ponositi na sudnjem danu." Dobro, šta ćemo s tom ženom koja je koja ne rađa? Znači nije zabrana da se oženi žena, jer je žena potrebna muža i bez rađanja poroda, da je izdržano međutim, da čovjek oženi tu ženu i da se zadrži na toj ženi da nema poroda, tomu nije ispravno i time nije unio radost u srce poslanika, sallallahu alaihi sallame. Pa čovjek, braćo, ovim nijetom biva nagrađen. Kad ima nije, znači da šta? Poveća broj, da poveća broj muslimana. I bilježi mi bi dunja u svome dijelu El Ayal, ima dijelo koje zove Al-Ijal, u dva toma je štampano. I vidiš imam Bejhekvi u svome sunanu od Omara radijallahu anhu da je govorio, kaže, ja ponekad prisiljavam sebe na odnos sa ženom, ne bi li uzvišeni Allah dao da se rodi dijete koje će obožavati Allah. Pogledajte Omara. Prisiljava sebe, zašto? Zbog djeteta koje će obožavati Allah. Nije rekao djete koje će izgraditi dunjaluk i koje će praviti palmu nasred ostrva kao što se radi sada na moru, zgradu, nego kaže ko će obožavati Allaha. Jer je to osnovni cilj od djeteta da dođe dijete. Osnovni cilj od braka je da dođe šta? Dijete. A osnovni cilj od toga djeteta jeste da bude musliman i da obožava Allaha te barak i I da uspostavi teohid na zemlji. To je osnovni, osnovni cilj. A u drugoj prodaji kaže Omar, ja kaže ponekad opće nemam potrebe, nemam šahvete potrebe nemam za ženama, no međutim kaže činim to, ne bi uzvišen Allah dao da se rodi onaj ko će obožavati Allah, te barak je otala. I pogledajte priču Sulejmana, ali i ili hadis koga je spomenuo Rasulullah s.a.v. u hadisu koga bileže Buhari i Muslim kada je rekao večeras ću posjetiti obići stotinu, a u drugoj predaji 99 žena, svaka će mi roditi konjanika koji će se boriti na lahom putu. Pa mu je rekao, reci, inša Allah. Pa je zaboravio. Komu je rekao? Melek ili njegov prijatelj koji je bio pored njega, jedan od dvojice. Ili je bio neko sa njim pa mu rekao, ili mu je to rekao Melek, pa je zaboravio. Pa je uradio ono što je obećao, no međutim nije ni jedna žena ništa rodila. Osim jedne koja je rodila samo pola djeteta. Pa kaže poslanik sa osrame, tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, da je rekao inša Allah, rodila bi svaka konjanika koji bi se borio na Allahovom putu onako kao što je rekao. No međutim, nije bilo osim onako kako uzvišen je Allah tio. Ali pogledajte šta kaže Suleiman a.s. Obići ću toliko žena da rodi svaka šta konjenika. Pogledajte nijeta pri pri znači osnivanju porodice ili pri rađanju djece. Pa je znači za čovjeku da ima i pri ome nijet, tako da bi bio sano svome, svome nijetu, da bi bio nagrađen. Mi ćemo išao tala nakon ovog uvodnog dijela nastaviti dalje u intervalima, kako budemo imali mogućnosti govoriti o ovoj temi, koja smatram da je bitna za svi u nas i vjerujem da može uz malo dobre volje i truda da može promijeniti, može promijeniti naše stanje I vjerujem da ćete svi uočiti kroz ova predavanja greške koje ste činili u odgoju i da ćete inša Allah imati priliku da ih popravite. Molim Allah te barak da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi vseleme i da uputi nas i naše porodice na ono što je najispravnije. Allahu te ana anem.